Հարգելի ունկնդիր, ուզում եմ տեղեկացնել, որ ձեր ուշադրությանն առաջարկվող հարցազրույցի ձայնագրման ժամանակ ադրբեջանական կողմը գազը դեռ չէր անջատել։ Բարեկամներ հաղորդման հյուրը Ջերմուխ կոյուղի ընկերության տնորեն Գագիկ Պողոսյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր ստուդիայում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Պողոսյան, լուրեր են տարածվել, թե ջրի ծավալը նվազել է եւ կմատակարարվի օրական մի քանի ժամ։ Այս լուրերը հիմք ունեն։ Ոչ, այդ լուրերը իրականության հետ չի համապատասխանում։ Ճիշտ է, եղանակային այս անոմալ վիճակից ելնելով ընդհանրապես հանրապետության տարածքում ջրի ծավալների, pašարների հետ խնդիրներ կա, բայց այս պահի դրությամբ մեր օրակարգում տենց խնդիրներ չկա ու միջև այս պահն էլ շրջօրաջրամատակարարում պահպանվում է ու երևի միջև վերջ էլ պահպանվելու է։ Արցախը պաշարված է էլեկտրաէներգիան, օրական 4 ժամ անջատում են։ Շրջափակման պայմաններում ինչ կերպ է կազմակերպում աշխատանքը ընկերությունը, որպեսի բնակչությունը շուրջօրյա ջուր ունենա։ Վթարները ժամանակին վերացվեն։ Արցախ էներգոյի հետ աշխատել ենք ու կազմակերպել ենք հենց որ առանձին տեղամասերում անջատումները լինի, որ เป զի մեր արտիզան պոմպերը եւ ֆիլտրկայանները միանգամից չանջատվեն։ Ունենք հոսանքի գեներատորներ ու օգտագործում ենք այդ գեներատորները։ Որ վառելիք չկա, տեխնիկան ինչպես է աշխատում կամ շինանյութ եւ այլը եւ այլը, այլ բաներ։ Շրջափակման հետ կապված վթարավերացման աշխատանքները կազմակերպվում է մեր պահեստի մնացորդի շնորհիվ քիմիական նյութերը եւ լաբորատորիայի նյութերը նույնպես մեր պահեստի մնացած pašարների հաշվին ենք աշխատում, հələ ունենք այդ pašարը։ Դրանից հետո երևի օգտագործելով Կարմիր խաչի միջոցներով այդ նյութերը տեղափոխել է համար, ասեմ որ պլանի համաձայն մենք միշտ հաջորդ տարվա համար նախորդ տարին պատվիրում էինք ինչ որ պետքա գնում էինք տեղափոխում 22 թվականի վերջում նույնպես սա պատրաստա Երևանում բարձապես ճանապարհը փակելու պատճառով չենք հասցրել տեղափոխենք եթե հասնի քրիտիկական վիճակին կարմիր խաչի միջոցներով տեղափոխելու ենք այս բան քանի որ ունենք ու Կարմիր Խաչն էլ զբաղված ավելի կարևոր հարցերով, դրա համար չենք անհանգստանում։ Ձեր մեքենաները բենզինով էին աշխատում։ Միջև շրջափակումն էլ հիմնականում 90-95%-ը աշխատում էին եւ բենզինով եւ գազով։ Միաժամանակ։ Միաժամանակ, որ բենզինը չկա, օգտագործում ենք միայն գազը։ Իսկ այն մեքենաները, որոնք միայն բենզինով են աշխատում ու հատուկ սարքավորումներ ավր են դրած ու դիզվառելիքով օպերատիվ շտաբին դիմում են գրում եւ տրամադրում են Այս ամրանը բարեբախտաբար ջուրը շուրջօրյա մատակարարվեց առանց խափանումների։ Պատարագետի ջուրը հասցվեց մայրաքաղաք։ Սա փրկություն էր։ Եթե պատարագետի ջուրը չհասցվեր մայրաքաղաք, գուցե այսօր խնդրի առաջ կանգնած լինենք։ Այս պայմաններում, երբ էլեկտրաէներգիան օրական 4 ժամ անջատում է։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Մենակ Բադարայի ջրի հարց չէր 22 թվականի մարտ ամսին առատ ձյունատեղացել ու դրա հետ մեկտեղ Բադարայի ջուրնամեր փրկությունը եղել։ Այս պահի դրությամբ մոտավորապես 35-40 լիտր վարկյան Բադարայից ջուր ենք վերցնում, բայց պոմպերի միջոցով ենք վերցնում խողակներով չի հասցվել մայրաքաղաք։ Խողակներով է հասցրված մայրաքաղաք, բայց քաղաքի վերջի մի հատվածը պոմպով ենք մղում դեպի մեր երկրորդ մաքրման կայանը։ Եթե այնուամենայնիվ ջրի ծավալը պակասի, ջրի պաշարը պակասի, լրացուցիչ ինչ որ աղբյուրներ կան, որ հնարավոր է օգտագործել, գործարկել չէ, բայց իմ կարծիքով մեր փորձից ելնելով խնդիրներ չի առաջանալու անցած 2022 թվականին ինչ առաջընթաց ունեցաք, ինչ չհաջողվեց անել, որ նախատեսել էիք։ Ամենից մեծ ձերբերումներից մեկը աշխատավարձի բարձրացումն ա եղել, տեղակեք, որ հանրապետությունով 1 20% միջև 20% միջև 20% աշխատավարձի բարձրացում ա եղել, մեր հիմնարկն էլ 20% աշխատավարձ բարձրացել ու 10% էլ մեր հաշվին ենք աշխատավարձ բարձրացրել։ Եվ դա նպաստել է նրան, որ արտահոսք չլինի։ Չէ, այս բայ դրությամբ հիմնարկում աշխատողների խնդիր չկա, ճիշտ ազատ տեղեր ունենք աշխատողների, բայց ընդհանուր թիմը կա, աշխատանքները նորմալ կատարելու համար Քաղաքի տարբեր հատվածներում նոր գոյողագծերի կառուցման աշխատանքներ կատարալ դեպի Խանինբաղ կոչվող տեղամաս կա քաղաքի ներքևի հատվածը, Ասկերանի շրջան եւ Ստեփանակերտի տարածք այդ սահմանազատման կետ միջև այդ հատված նոր ջրագիծը կառուցալ, ասինքս միջև Ստեփանակերտի վերջնամաս նոր ջրագիծ իր ջրաբախշիչ հորերով, ֆիլտր կայաններում թեթև վերանորոգման աշխատանքներ կատարալ, հիմնարկի վարչական շենքում մեծ վերանորոգման աշխատանքներ ավարտված է։ Մի մասը լրիվությամբ ավարտված է։ Հիմնարկի վարչական շենքում ջերուցման համակարգ կառուցալ մի հատ մաքուր ջուր տեղափոխելու համար ավտոմեքենայինք ձեր բերալ ծայրահեղ դեպքերի համար որպեսի բնակչության անհրաժեշտության դեպքում ջուր բաժան այո 21 թվականին դարը փորձը դարը փորձից քանի որ այն ժամանակ օգտագործում ենք եւ սան մաքրման մեքենաները եւ հրշեջ փրկարարների ավտոմեքենանը եւ ասկերանից էր ավտոմեքենա գալիս մեզ օգնության դրա համար ընդհանրապես մի հատ ավտոմեքենա ունենք մի հատ էլ ենք ձեր բերել վերանորոգել արդեն են պատրաստա։ Հին մեքենա է վերանորոգել։ հա, Այո, հին մեքենա են գնել, վերանորոգել, ես ինչ որ թվարկում եմ ընկերության միջոցների հաշվին են կատարել։ 22 թվականին լրիվ պլանավորված աշխատանքները չենք կատարել, քանի որ մեր աշխատանքները հիմնականում չպլանավորված այն շրջորա ջրամատակարարումը եւ գոյողոցանց սпасարկել է հետի մեր աշխատանքները հիմնականում չպլանավորված այնում։ Դրա համար կողքից ինչ որ մենք պլանավորում ենք, առաջնահերթությունը տալիս ենք չպլանավորված աշխատանքներին, իսկ այն ազատ ժամերին, ազատ ժամանակները բրիգադները արդեն զբաղվում են պլանավորած գործերով ասում եք ջրատար մեքենա եք, հին մեքենա է գնել վերանորոգել։ Ավտոպարկի թարմացում եղել է Ավտոպարկի թարմացումը 22 թվականին Կարմիր խաչի կողմից մի հատ ՈՒԱԶ կիսաբեռնատար ավտոմեքենան տրամադրվալ նոր Ես բայդրությամբ նորմալ է մեր ավտոպարկի վիճակը, չեմ ասի շատ լավն է։ Մեքենաները հիմնականում հին են, չէ՞։ Հա, հիմնականում մեր մեքենաները հին են, բայց Սարգինա երբ դեռ ռուս խաղապահները նոր էին եկել Լեռնային Ղարաբաղ, ասել եք, որ վարակնի ակունքը չեզոք գոտում է գտնվում եւ ռուս խաղապահները չեն վերահսկում։ Նույն վիճակն է։ Այո, այս պահի դրությամբ էլ նույն վիճակը, այսինքն պաշտպանության բանակի կողմից է վերահսկվում բայց ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, ռուս խաղապահների ներկայությամբ անհրաժեշտության դեպքում մենք լինում ենք տեղում, կատարում ենք մաքրման, ախտահանման աշխատանքներ, մեծ ծավալի աշխատանքները նախապես պայմանավորվածություն ենք ձեր բերում։ Տեղեկացնում ենք ռուսներին, ռուսները իրենց հերթին տեղեկացնում են ադրբեջանցիներին, որ կարողանանք 4-5 ժամ մեքենա մեխանիզմների օգնությամբ կատարել դեղ մաքրման աշխատանքներ։ Ընթացիկ մաքրման եւ ախտահանման աշխատանքները միայն ռուս խաղապահների հետ այցելում ենք ու մի ժամ, կես ժամ 40 րոպեով աշխատանքներ կատարում ու հետ գալիս, որը կատարում ենք շաբաթը 1 10 օրը 1 2021-ին էր, երբ ձեր աշխատողը Շուշիի տակ աշխատանք կատարելիս կրակեցին ու սպանեցին։ 2021 թվականին Շուշիի մատույցներում ռուս խաղապահների հենակետերի համար 21 թվականի տարեսկզբին մեր ընկերության կողմից կառուցվել էր ջրագից հերթական վթարավերացման աշխատանքները կատարելիս նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանցու կողմից մահացու կրակա ստացա։ Այս տարի 2023-ին ինչ ծրագրեր պիտի իրականացնեք նախատեսում ենք մեր վարձավճարային բաժնում աշխատանքները հնարավորինս էլեկտրոնացվեն, որ เป զի մարդկային գործոնը քիչ լինի։ Առաջի խնդիրը է սա, ուզում ենք, որ մեր հսկիչները որ գալիս են տներում ցուցմունքները վերցնելու, որ թուղթը գրիչով չգրեն, միանգամից նկարեն ու ցանցի միջոցով մեր մոտ ֆիքսվի։ Հիմա համ թուղթը գրիչով են գրում, համ նկարում են, նկարելը մենք ենք դրել, որ เป զի հնարավոր լինի հսկիչներին վերահսկելու։ Ուզում ենք նենց անենք, որ նկարելու պահը, որ ինքը ձեր տանը ցուցմունքը նկարի, միանգամից օնլայն մեր կող մեր մոտ ֆիքսվի այդ ցուցմունքը այլևս չուղարկի նկարը չուղարկի միանգամից ֆիքսվի ձեզ մոտ այո այս պահին իրանք նկարում են 5-10 օր նկարում բերում մեր մոտ հանում են նոր փոխանցում են համակարգիչ են համակարգիչ աշխատանքներ 22 թվականին սկսած ընկլալ այդ ուղությամբ ընթացքի մեջ հա փորձնական ունենք արդեն այդ ծրագիր է դրած, տարբեր հսկիչներ օգտագործում են, օգտագործման ժամանակ առաջացած թերությունները շտկում ենք։ Պարոն Պողոսյան, ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ բնակչին է առաջարկվում հերախոսով նկարել ցուցմունքը եւ ուղարկել ընկերություն։ Կան բնակիչներ, որոնք չեն ցանկանում, որ հսկիչը մտնի իրենց տուն կամ իրանք աշխատանքի ժամերին տանը չեն լինում, այդ իսկ պատճառով ստեղծել ենք Viber համակարգը ընկերության մեր Facebook-յան էջով բնակիչներին տեղեկացնում ենք, որ 097-25-23-47 համարը ջրմուղ գոյուղի Viber-ի համարն է, խնդրում ենք, որ ամիսը 1 անգամ ջրաչափի ցուցմունքը նկարել ու այդ Viber-ով ուղարկել։ Մեր մոտ այդ օպերատորները նստած անընդհատ այդ տեղեկությունը ընդունում են ու փոխանցում համապատասխան աշխատողներին այն բնակիչները, որոնք պարտաճանաչ ամեն ամիս ուղարկում են, այդ բնակարան էլ մեր հսկիչը չի գնում ու չի անհանգստացնում։ Քանի որ բազմաբնակարան շենքերում հիմնականում ջրաչափ հաշվիչները տեղադրած են զուգարաններում, բաղնիկում եւ խոհանոցում, շատ սեփականատերեր չեն ցանկանում, որ ինչ որ մի հատ երրորդ, չորրորդ անց մտնի տան այդ տարածքները Դրա համար ավելի հարմար տարբերակ ենք ընտրել, որպեսզի իրենք նկարեն ու ուղարկեն։ ու ջրաչափերը բնակարաններից հանելու ծրագիրը շատ հերու բնակարանից շատ լավ կլիներ որ հնարավորություն ունենայինք հանեինք բայց կապված է մեծ ծախսերի հետ բայց նոր կառուցվող շենքերում եւ նոր նախագծվող շենքերում արդեն մեր ընկերության կողմից տեխնիկական պայմանները տրամադրում ենք այդ ձև որ เป զի ջրաչափ հաշվիչները տեղադրվեն բնակարաններից դուրս ընդհանուր օգտագործման տարածքներում այդ դեպքում այդ դեպքում խնդիրներ չեն առաջանալու եւ բնակիչների հետ եւ հսկիչների հետ բացի նրանից որ ուզում եք ամբողջությամբ էլեկտրոնային դարձնել ցուցմունքների հաղորդումը ուրիշ ինչ եք նախատեսում 23 թվականին պլանի առաջին տեղը է դա երկրորդ տարբերակում հնարավորության սահմաններում էլի աշխատավարձի բարձրացում ենք նախատեսում ներքին ռեսուրսների հաշվին ներքին ռեսուրսների հաշվին Երրորդը մեր ընկերության տարածքում բարեկարգման աշխատանքներ ենք նախատեսում։ Չորրորդ տեղը հնարավորության սահմանում այս առաջի երկրորդ երրորդը որ կատարենք արդեն ֆինանսական մեր վիճակների ավտոպարկի թարմացում նախատեսում անենք վթարավերացման աշխատանքները կատարելուց ձեռնատույա ժամանակակից մեքենաներ փոքր արագ կազմակերպելու բնակչությունը եւ ավտոմեքենաները այնքան են արդեն շատացել, որ մեր այդ 60-ական թվականների գազ 53 մակնիշի ավտոմեքենայով հնարավոր չէ այս պահին քաղաքում շրջել ու աշխատանքներ կատարել։ Շնորհակալություն, կարծում եմ վիճակը կշտկվի եւ ընկերության գործերը կընթանան արդեն բնականոն հունով։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2023 թվականի հերթական հունվարի 20-ի թողարկումը։ Հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալել էինք Ջերմուխ կոյուղի ընկերության տնորեն Գագիկ Պետրոսյանին։